duha, oci, braćo, sestre, deco, Hristos vaskrse. Hristos vaskrse. Evo i ovaj nedeljni dan, umesto suncem dočekani kišom, ali opet pokazujući svoje trpljenje i pokazujući da smo crkva Hristova sabrani ovde gde je, kako apostol Pavle kaže, Hristos mir naš. On je izvor našega mira. On je došao da ukine pregradu i neprijateljstvo, da uništi sve ono zlo što je među ljudima podignuto, sve one zidove, pregrade koje smo mi podigli jedni među drugima i sami u sebi, sve one naše strahove, sve one naše strasti, sva zla, kojima se čuvamo od drugoga, svu onu našu gordost koja jeste izvor svih tih pregrada koje dižemo oko sebe, on je došao da uništi, da Pomiri i one koji su daleko i one koji su blizu. Ljubavlju svojom stvorivši svet, ne čini razliku među ljudima, već sve priziva u jedno, kako apostol Pavlo, Pavle kaže, telom svojim na krstu, jer upravo je u krstu izvor mira, ne u komforu, ne u putovanjima, ne u udobnim posteljama i finom druženju, već upravo na krstu je pobeđena, pobeđen najstrašniji neprijatelj čoveka, satana koji jeste sam gordost, koji jeste sam egoizam i svako zlo koji i nas mami na to isto, a krstom je Gospod pokazao krajnje smirenje i smirenjem svojim pobedio carstvo ada i prizvao sve one koji veruju u njega. I kroz njega smo, kako apostol Pavle opet govori, sinovi i domaći, nismo više gosti u Božjem domu, već smo domaćini, oni koji mogu slobodno ući i izići, koji tu pripadaju i kojima je tu pripremljeno mesto veličanstveno i inspirativno, ohrabrujuće za nas koji u tami hodimo, ali imamo svetlost evanđelja Hristovog, svetlost naših svetitelja i ovo mesto gde su ljudi podigli zidove između istoka i zapada, gde su se upravo krstom stradanja ti zidovi pomerili i gde i nakon toga što su ljudi pokušali da zatru ovu svetinju, ovo mesto, ali gospod nije dao da ona nestane i padne u zaborav, jer ima, nažalost, svetinja koje su imale svoju slavu, a danas su u ruševinama i potpuno zaboravljene. Ima ih i po slavnoj nekadašnjoj Vizantiji, i po svom istoku, i po zapadu. A ovu svetinju gospod je izabrao da ne umre, već da opet vaskrsne, dajući svete mučenike u njoj postradale koji su svojom verom sačuvali i srušili sve te pregrade, sačuvali život, sačuvali istinu i njihove mošti su projavile ovu svetinju i te da se zida građevina, kako apostol Pavle kaže, u nama samima, u našim dušama, ne samo građevine hrama u kome će se služiti već evo i ovo malom hramu, ali mi smo crkva, mi smo ta građevina skladno sazdana u Bogu Isusu Hristu, kome neka je slava u vekovi vekova. Amin.